Eierstukke was aan die vier hoeken van elke afspoelwawenkie, die skouwerstukke daarvan was met die bak saam uit een stuk. En boe aan die afspoelwawenkie was daar een kraag van een half el hoog, heel te mal rond, en boe op die bak was die klauw en sluitplate daarvan, daarmee saam uit een stuk. En hy het op die vlakke van die klauw en sluitplate daarvan weer, ribs, lees en palmbome gegrafeer volgens die ruimte van elkeen, en blomkranse rondom, So het hy die tien afspoelwawinkies gemaakt, een in diezelfde gietwerk, een maat, een vorm het hulle allemaal gehad. Verder het hy tien koperwaskomme gemaakt, elke kom het veertig bad gehou, elke kom was vier el, een kom was op elke bak van die tien afspoelwawinkies. Toe het hy die afspoelwawinkies opgesteld, vijf aan die zijde kant van die huis en vijf aan die noorde kant van die huis, Maar die sedert het hy aan die zijdekant van die huis opgestel, ten die ooste na die zijde toe. Verder het Hiram die potten in die skoppe in die komme gemaakt. So het Hiram dan al die werk volledig wat hij vir koning Salome in die huis van die Heere gedoen het, twee pilaren met die twee bolle van die kapitele wat op die top van die pilaren was, en die twee stukken vlagwerk om die twee bolle van die kapitele op die top van die pilaren te oordek en die 400 granaaikies vir die twee stukken vlegwerk, twee rye granaaikies vir elke vlegwerk, om die twee bolle van die kapitele bo op die pilare te oordek, en die 10 afspoelwaaienkies en die 10 waskomme op die afspoelwaaienkies, en die 1 sedert en die 12 beeste onder die sedert, en die potte en die skoppe en die komme, al hier die voorwerpe wat die raam vir koning Salome in die huis van die Heere gemaakt het, was van gepoleiste koper, In die Jordaanstreek waar die grond diep was, tussen Sikot en Sartan, het die koning dit gegiet. En Salomo het al die voorwerpen ongeweeg laat bly vanweer die baie groot menigte, die gewig van die koper is niet bereken nie. Verder het Salomo al die voorwerpen wat in die huis van die Heere was, gemaakt, die gealtaar en die tafel waar die toonbrode op moes le, van goud, en die kanelaars, vijf rechts en vijf links, voor die binnenste vertrek, van fijn goud, in die bloemwerk, in die lampen, in die snijters, van goud, in die skottels, in die messen, in die komme, in die rookpannen, in die vierpannen, van fijn goud, in die skarniere vir die dieren van die binnenste vertrek, van die allerheiligste, in vir die dieren van die saal, van die hoë vertrek, van goud. En toe al die werk wat koning Salomo in die huis van die Heere gemaakt het, gereed was, het Salomo die geheiligde gaves van zijn vader David ingebring, Die zilver in die goud in die voorwerpen het hy in die skatkamers van die huis van die Heere neergesit.